Te gusta minha pistola? Tá pesadão, vou falar pra você. Brasil e Bolívia, Tota e Maite. La Flower. Você gosta da pistola? Ai, meu urca. Você gosta de dinheiro? Ai, me encanta. Você gosta da favela? Ui, que rico. Pero, pero, pero. Vai ter que sentar. Desce, desce, desce. quedo sola, ni bebecita ni bichota. Yo soy la beijo, la reina, la diva, la potra. Que ela é gostosa, maravilhosa. Conheci a Maite, a mais top da quebrada. Que ela é gostosa, né? Maravilhosa. Conheci a Maite, a mais top da quebrada. Empina, aponta, rebola. e vai no <laughs> show, show. Ai, me gusta. E vai no show, show. y para show, show. Es con Tota. Brasil y Bolivia, Tota y Maite. Ah, Mr. Bobo, suena